але це єдиний можливий шанс. Розділ 24 День тривав рівно 12 годин. І, хоч сонця цього сьогодні зовсім не бачили, сама думка про нього додавала жвавості й сил. Більшість голосів вирішили йти до мису Норвегія, який, проте, хвилював не тільки їх. Мак Мілон перехопив ще одну радіограму якій згадувався той самий мис. Механіки змайстрували примітивні нарти, поставивши на лижі стіл, якого довелося добре спотворити. Приміщення без столу нагадувало довгий порожній склад. Навіть обідати доводилось по каютах. Але перед людьми стояла інша мета, і ніхто не думав про затишок. Несподівано в багатьох полярників знову почався психоз. Вони щоночі падали в тріщини. Та це ще пів біди. Найгірше полягало в тому, що не могли позбутися цієї манії навіть удень. Першому такий сон приснився лордові ще десь на початку вересня. Він доти ходив і ділився своїми кошмарами з усіма, поки це перекинулось на інших і стало епідемією. Не уникнув цього навіть Булат. Йому теж кілька разів снилося, ніби провалився тріщину і летить стримголову ніж. Булат прокидався від власного здавленого крику, купаючись у холодному поту. Вдень він майже не згадував про нічні кошмари. Зате кілька полярників боялися ходити по кризі й серед білого дня, вони пильно дивились під ноги, і нерви їхні були напнуті, як струна, наче під ногами в них ось ось роззявиться страшна прірва. Тепер ніхто вже не казав про свої кошмарні сни але Булат бачив, що люди стали гарячкуваті й злі, силкуючись приховувати одне від одного причину власної нервозності. І він намагався кожного навантажувати до межі. У декого з'явилась манія переслідування, мов би передавши всім однарі сам. У день сонячного рівностояння Філ Марш з усміхом сказав Булатові Сер, а ви небезпечний суперник. Я тільки тепер збагнув, чому раптом відмовилися йти до Галібея. Чому? Дуже просто. Захотіли позбутись мене. Вирішили, що наша група не схоче піти за вами і піде на Галібей. А ви без нас рушите до мису Норвегія, вгадав? Не дуже. Так само з усміхом відповів Булат. Хочете позбутись мене? і житися з місіс Уілсон. Булат глянув на доктора Марша впрост. Усмішка заблича філа Марша, і вони здавалися кам'яним. Це вже переступало межі дозволеного. Булат не стримався і грубо відповів Не будьте дитиною. А наступного дня він зрозумів, що саме згуртовує п'ятірку опозиції. Настав час рушати в похід, а на базі раптом стався заколот. Під час обіду Хуан Естрада вийшов з каюти і на все приміщення оголосив Сеньорас і сеньорос. Сеньор матрос хоче врятувати себе і своїх дружків, а нас принести в жертву. Вони говорять про якийсь міфічний криголам, що нібито має чекати нас на мисі Норвегії а самі перешіптуються по кутках. Вони нас дурять. Криглам прибуде не туди, якщо взагалі прибуде, а якщо й туди, то ми до того місця ніколи не дійдемо. Це незаперечний факт. Погляньте на карту і самі пересвідчитеся, скільки в тому напрямку тріщин і всіляких жахливих бухт найслабших буде принесено в жертву. Це вам кажу я, Дон Хуан Марія Мігель Орегон Естрада. Поряд з естрадою стояли професор Марш, Потоцький, Фернандо Фернандес і Хоцудай. Булат почав стримано пояснювати, що Криголам і мис Норвегія найкращий варіант, єдиний можливий шанс для порятунку, бо дорога до Галібея у півтора рази довша і значно складніше за цю. До того ж довелося біти весь час на південь.